Martin Novak Şifrət mövzusundan tanışır, onu davam edir. Və deyir ki, Rəhmanullah həmçinin sözləri nədən etmək olar? Yəni, nəyə olsa qabağında qılmaq olar namaz. Və burada Rəhmanullah İbn Omar rivayətini gətirir, radiyallahu anhına. Ki, bəs onlar ya öz heyvanların qabağında su seçmir, istifadə eləyədilər və ya heyvanların üstə qoyan yəyər yoxdur, yəyərdir, nə deyil onun üstə, yəhər, yəhər deyil, yəhəri qoyardılar və qılardılar. Və həmçinin burada göstərir ki, yəni bu əməl olar. Və Onlar heyvan qabağında diyansın, sütrə kimi və sən namaz qılsın. Həmsinin onlar məsələn sütrə deməli, ağac kimi. Məsələn, tax ki, bir ağacın arxasında qalmaq. Necə bir gün sahabələr deyirlər ki, gördüyü Peyğəmbər salsan ağac sütrə deyil. Ağac da olar. Həmsinin mən, yəni, bəyənilən bir şey. Əsas odur ki, biraz hündür olsun, biraz onlarsın ki, insin, seçəsin şifrə. Və lakin, ə, qabaqda gələcək ki, yəni, qadın və ilk və şey, uzunlar, onlar namazı pozur qabağına keçsələr. Lakin, inşallah qabaqda gələcək toxunacaq məsələyə, amma başqa heyvanlar keçsə pozmur. Elə məsələn, sütsə kimi saxlayıb, Ola bilərsən e e, e, ki, başqası yoxdur. Aydınca bir şey yoxdur. Donuz aydındır. Donuz aydındır. Donuzdan danışmağa ehtiyac yoxdur. Deməli, sonra Buxar Hazmanla buyurur, Əs-Sala ilə Yəni, çarpayının sütü kimi etmək. Yəni, sütə yerinə. Necə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hərdən çarpayın arxasına filan namaz qılardı. Çalxarı tutmuş sənə. Biraz sakit, biraz danışma sakit. Süsrətini edədir. Və necə Ayşıq Abdülmanı deyir, tərdən ayağını çəkərdir və səcdər yərdir. Çünki ev balaca idi, aydın deyir, üçdən mərtəbəli dördür. Ev balaca idi Asıl Salasın. Sonra ona görə Buxar Rəhməlhan üçün bu məsələni də getirir bu məsələdə və Burada Ayşə Rəzəmanın rivayətində deyir ki, o vaxt eksilir, deyir, bizi, yəni qadınları, bizi, yəni qadınları itmən və uzundularla bir, yəni onların yanında çəkir ki, o vaxt eksilir ki, bəs qadın və it və uzundular, əgər keçirsə qalaqdan namazına, namazı batılır. Aydındır, Ayşə Rəzəmanın qalib deyir, lakin inşallah o hədisi Buxar Rəxmanullah qalaqda gətirir təxminən 5 bab sonra, aldatmazlıq məsələdir. Və onlar üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qılardı, Həzdən Ayşə Rədəlanın qabağında olardı. Və o həmsinin, yəni, rəxməlullah burada göstərir ki, çarpayını və sütrə kimi istifadə etmək olar. Yəni, sütrə etmək olar. Və sonra, rəxməlullah deyil birdən qabağından keçən vazıqa onunla necə rəftar edir namaz qılanda. Yəni, gəlir ki, bəs onu itəliyirsən, qoymursan namaz qılanda. Yəni, birinci əllə qalırsan belə, sonra o keçsəyi yenə sünnətə atıb itələmək olar yəni, namazın içində. Və namazı pozmuyor. Keçən deyir, artıq üçdə də o keçmək sizə şeytandır. Lakin bu inşallah məsələ qalsın. Salafiyaraq inşallah. Allah bilir.